Sweden this weekend. Det här är min första gång i Sverige. Been to many countries in Europe and all over the world. Jag har varit i många länder i Europa och överallt i världen. I've lived in three European countries and two others. Jag har bott i tre europeiska länder och två andra. First time in Sweden. Men första gången i Sverige. And I've seen some beautiful sights this weekend. Uh, och jag har sett väldigt vackra saker den här helgen. I love the countryside. Jag verkligen älskar landsbygden. I, I love walking. I'm in a walking group in Eh, I England så brukar vi gå ut och gå runt på landsbygden eh, för timtal. So yesterday we walked all afternoon in the beautiful countryside. Så igår så gick vi hela eftermiddagen eh, i den här vackra omgivningen. You're so fortunate. Ni är verkligen privilegierade. Capital city, big city. En, en huvudstad, en stor stad. With all this beautiful countryside. Med all den här vackra landsbygden inbyggd. Skog och sjöar. Fantastiskt. And the city is very pretty city. Men själva stan är också väldigt vacker. Seen some nice things this weekend. Jag har verkligen sett några fina saker den här helgen. But this is the best sight I've seen. Men det här är den bästa synen. Mm. This is the best. Det här är det bästa. Everybody should take a turn to come here for something. Find a reason to come here, to, to look at everybody. Alla borde bara ta en, en, en stund och komma och titta på det här jag ser. You are a beautiful sight. Ni är en underbar syn. And I'm only a human being. Och jag är bara en, en, en människa. But I have the spirit of God. Men jag har Guds ande. And I think you are beautiful, beautiful, beautiful sight. Jag tror att ni är en underbar syn. Imagine what the Lord Jesus Christ thinks when he thinks of you. Kan ni tänka er vad Herren Jesus Kristus tänker när han ser er? I, I grew up in a home with no God, no faith, no Bible, nothing. Jag växte upp i ett hem där det inte fanns någon tro, ingen bibel, ingen Gud, ingenting. But I came to Christ just, just before my 16th birthday. Men eh, jag kom till Kristus precis innan min 16 födelsedag. And I got a, I got a New Testament. Och jag fick ett eh, Nya Testamentet. Och jag läste det och jag läste det och jag läste det. Full of Jesus. Och jag var full av Jesus. I loved it. Och jag älskade det. And then one day I thought I should buy a Bible. Och sen en dag så tänkte jag, jag borde köpa en bibel. And so I started to read the Bible. Och jag började att läsa And I've been reading this book now for 51 years. Och jag har läst den här boken nu i 51 år. There's no book like this book. Det finns ingen bok som This is a unique book. Det här är en unik bok. This is an amazing book. Det här är en fantastisk bok. This is God's book. Det här är Guds bok. And there's no book like it. Det finns ingen bok som tells you about God. Den berättar om Gud. Tells you about yourself. Den eh, berättar också om dig själv. perfect plan. Hans eh, perfekta bild. Amazing book. En fantastisk bok. Devil hates this book. Uh, djävulen hatar den här boken. But God's people love this book. Men Guds människor, Guds folk älskar boken. I'm amazed. Jag är överväldigad. Because I've read every book in this book many times. Därför jag har läst alla böckerna i den här boken många gånger. But when I open to read it, it's fresh to me. Och när jag öppnar den för att läsa den, då är det något nytt och fräscht där. Someone said once, this is God's love message to his people. Någon, his love, this love letter to his people. Någon sa en gång att det här är Guds kärleksbrev till sitt folk. Amazing, isn't it? Fantastiskt, eller hur? There are, now in the English language, there are two groups of three words I'd like to mention. Uh, I det engelska språket så finns det tre grupper av två ord som jag skulle vilja nämna. Now, of course I don't know what it does in Swedish language. Of course I don't Jag know. vet naturligtvis inte hur det här faller ut på svenska. <clears throat> In Matthew chapter 4 and verse 4. Men i Matteus 4:4 The devil is tempting Jesus. Så frestar djävulen Jesus. Because you're never tempted, right? Eh, ni har väl aldrig blivit eh, eh, frestade, eller hur? Anyone here ever tempted? Är det någon här som någon gång har blivit frestad? Only four people in the church. bara fyra människor This is incredible! Det här är fantastiskt. You know, the Swedish Christians are so spiritual. Så de svenska kristna är så andliga. Only four people have ever tempted in this church. Amazing. Bara fyra människor i den här församlingen har blivit frestade. Absolutely amazing. helt otroligt. Oh, by the way, the pastor is not stupid. Och eh, på tal om det, pastorn här är inte dum. He's amazing. Han är otrolig. You are, you, you don't, you're not embarrassed to say so. No, you're not embarrassed. We can get another. Actually, actually, actually, you have to say it because most of them understand me very well. Right? Ja, du behöver yeah. säga de flesta um, förstår mig. Um, Okej. Okay. You, you are, okay. Actually, you are very, very, very fortunate to have this pastor. ni mm, väl, eller vi är väldigt, väldigt eh, lyckligt lottade att få ha vår pastor. Det vet ni, eller hur? Mm. Okay. Uh, but Jesus answered the temptation. Men Jesus svarade eh, på den här frestelsen. He did not confess his feelings, his emotions. Han eh, bekände inte sina känslor. He didn't confess his circumstances. Han bekände inte sina omständigheter. He confessed the word of God. Han bekände Guds In English it's three words. I engelskan så är det tre ord. It is written. Det står skrivet. Det store, scream it. it's my last try. That's the last, that's my last. <laughs> Ja, maar met Seastaffordshire. That's it, no more. good. I did good. Yeah, yeah. all right. That's a tap, Yes. Okay. So it's, it's three words in Swedish, isn't it? So they är three ord på svenska också. Oh, that's good. That helps. Okay. It is written. Det står skrivet. Actually, he was quoting Deuteronomy chapter uh, 8 and verse 6. It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Han citerar femte Mosebok står att, att eh, människan ska inte leva av bröd alena utan av varje ord som utgår från Guds mun. Jesus Christ was God. Jesus Kristus var Gud. He always was God. Han har alltid varit Gud. He always will be God. Han kommer alltid att vara But Gud. as a perfect Men som en fullkomlig människa. And therefore an amazing example to everyone here. Och därför som ett otroligt exempel för alla. He learned the word of God. Så lärde han sig Guds ord. He memorized a lot of the word han of God. Eh, memorerade Guds ord. He thought about the word of God. Han tänkte på Guds ord. He confessed the word of God. Han bekände Guds ord. Above his emotions. Eh, bortanför sina känslor. Above his circumstances. Eh, bortanför omständigheter. Oh, by the way, English people like me tend to be very calm and quiet. Eh, engelsmän brukar normalt sett vara väldigt lugna. But I preached for six years in Africa where I lived for six years. Men jag bodde sex år i Afrika och predikade där. About half my church in London are African, so they like me to get excited. Nästan halva kyrkan i London är afrikaner, så att eh, jag har blivit som... And I like to get excited. Så jag gillar att bli lite upprymd. Listen, I, my team is Arsenal. My football team is Arsenal. Anyone heard of Arsenal? Arsenal, yes. Ah, mitt favoritteam eh, eh, är Arsenal. I've been to their ground. Jag har, I've seen them play. jag har sett dem spela. When a man puts a piece of leather in a net. När, när en eh, man sparkar in lite läder i ett mål. Right? I have been with 60,000 people shouting, jumping, screaming, Rah! Woohoo! <laughs> Jag har varit med 60 000 människor och låter så här. I'm not even strange. <laughs> total, stra total strangers. En, en, en helt främmande människa. There's a goal. Och här har vi målet. Hey! Så ser det ut. What am I saying? Uh, vad är det jag försöker säga? They, they got excited! De, de blir upprymda. Because their team puts a ball in a net. Därför att deras lag har sparkat in en boll i nätet. It's okay, it's not wrong. Det är inget fel med det. Can't I get excited about Jesus? Can't I be excited about my Savior? Kan jag inte bli upprörd över min frälsare? You and I were going to hell. Du och jag var på väg till helvetet. Now we're going to heaven. Men nu är vi på väg till helvetet. You and I were lost. Vi var förlorade. Now we're saved. Nu är vi frälsta. You and I were children of the devil by Vi var djävulens barn. Sorry, it was true. Ja, jag läste men det är sant. Jag också. Now we're children of the living God. Men nu är vi barn till den levande Guden. We had no hope. Vi hade inget hopp. Now we have a perfect hope. Nu har vi ett fullkomligt hopp. We had a terrible future. Vi hade en hemsk framtid. Now we have an amazing future. Nu har vi en otrolig framtid. It's amazing. Otroligt. We didn't know our purpose. Vi visste inte vår syfte. Now we wake up every day with the greatest purpose nu vaknar vi varje morgon med det största syftet som vi kan tänka oss. Ska vi inte bli upprymda över detta? Jag tror att vi ska Jesus said, It is written. Uh, Jesus säger att det är skrivet. These are three very important words Det här är otroligt viktiga ord för Guds barn. Det är It doesn't matter what I feel. Det spelar ingen roll vad jag känner. It doesn't matter the circumstances Det spelar ingen roll vilka omständigheter jag har. It det is är written. skrivet. Now, if it is written in here, om det står skrivet här i, it is true, så är det sant. It's permanent. Det är eh, konstant. It doesn't change. Det förändras inte. I can trust it. Jag kan lita på because det. God said it. Om Gud har sagt det. Titus 1:6. I Titus 1:6. Numbers 23:20. Eller i eh, God bok, eh, 23. God cannot lie. Gud kan inte ljuga. cannot lie. Kan inte ljuga. He has never lied. Han har aldrig ljugit. He will never lie. Han kommer aldrig att ljuga. Men lie. Människor ljuger. Has, has anyone ever lied to you? Är det någon som någonsin har ljugit för dig? Jag ska inte ställa frågan om du någonsin har ljugit. People lie. Men människor ljuger. But our God's never lies. Men Gud ljuger inte. Now there are three other words that Jesus used in John 19. I Johannes 19 eh, så var det tre andra ord som Jesus in the, in, uh, eh, in the English Bible. I den engelska bibeln. But maybe in Swedish it's three Och words. kanske i svenskan också. I will now find out. Vi ska nu strax få reda på det. On the cross. På korset. The Lord Jesus Christ said three of the greatest words in history. Så säger Jesus tre av de mest fantastiska orden i oh, historien. He said, Han säger, I've come into this world for one great purpose. Jag har kommit in i den här världen uh, med ett syfte. I have a very focused life. Jag har ett väldigt fokuserat I have liv. one great supreme purpose. Jag har ett helt överlägset syfte. To die for the sins of the whole world. Att dö för hela världens synd. To pay the debt they could never pay. Att betala de aldrig kunde betala. 100%. 100%. And it's going to be a perfect, beautiful, finished work. Och det ska bli ett fullständigt perfekt fullbordat verk. And on that cross På det här korset. Halleluja. Halleluja. He paid the price. Så betalade han priset. He paid the debt you and I could never pay. Han betalade priset du och jag aldrig kunde betala. Another great work of the cross is that he defeated the devil. Och eh, en annan sak han gjorde det var att han besegrade eh, djävulen. First John 3:8. I eh, första Johannes 3:8. Son of God was manifested to destroy the works of the devil. Det står att Guds son blev uppenbarad för att förstöra And he cried out with a loud voice. Och han ropade med hög röst. The Bible says. Bibeln säger. The, the John's gospel only it says what he said. Uh, Johannes evangelium säger exakt vad han sa. But Matthew, Mark and Luke tell us how he said it. Men Matteus, Markus och Lukas de berättar hur han sa det. He cried out. Han ropade. Do we have neighbors? Har vi några grannar här? okay. So he cried out. Så han skrek eller ropade. It is finished! Det är fullbordat! How many words in, in Swedish? Oh, three. Oh, marvelous. <laughs> That's great. It is finished. Det är fullbordat. So we have two sets of three powerful words. Så vi har två omgångar här med tre väldigt kraftfulla ord. It is written. Det står skrivet. It is finished. Det är fullbordat. Now in Isaiah 55, i Jesaja 55, verse 8 and 9, och verserna 8 och 9, the word of God says, så står det i Guds ord, and this is God speaking, och det här är Gud som talar, for my thoughts are ah, not your thoughts. Mina tankar är inte era tankar. Did you know that? Visste ni det? We have a lot of thoughts about God. Vi har många tankar om Gud. We have a lot of thoughts about life. Vi har också många tankar om livet. We have a lot of thoughts about ourselves. Vi har många tankar om oss själva. But all that matters Men allt som spelar roll God's thoughts. är Guds tankar. My thoughts could be wrong. Mina tankar kan vara fel. Mm. Very easy. Väldigt lätt. It's very easy to get wrong thoughts. Väldigt lätt att tänka fel But God thought, God's thoughts are never wrong. Men Guds tankar är aldrig And I need to get God's thoughts in my heart. Och jag behöver få Guds tankar i mitt hjärta, i min huvud. God's thoughts about himself. Uh, Guds tankar om sig själv. God's thoughts about myself. Guds tankar om mig. God's thoughts about the finished work of Christ. Guds tankar om Jesu Kristi fullbordade So if I can get God's thoughts in my heart, som jag kan få Guds tankar i mitt hjärta, then God's thoughts will be my thoughts. då kommer Guds tankar att vara mina tankar. And I will have the mind of Christ. Och jag kommer att ha Kristi And in this world of a lot of confusion. Och i den här världen så är det så mycket förvirring. I, will, I won't be confused. Jag, kan bli, jag behöver inte vara Hey, I know, I know who I am. Jag vet vem jag är. I know why I'm here. Jag vet varför jag är här. I know my purpose of my life. Jag vet syftet med I know where I'm going. Jag vet vart jag är på väg. There's a lot of confused thoughts in the world, aren't there? Det finns så mycket förvirrande tankar i världen. We've got a new development in, in my country now. Vi har en uh, viss utveckling nu i mitt land. Uh, some young woman. En ung kvinna. She suddenly said, I think really I'm a boy. Hon säger, men jag tror att jag är en pojke igen. I've been a, I've been a woman for 25 years. Jag har varit en kvinna i 25 år. I really think I'm a boy. Jag tror verkligen att jag är en pojke. Or, you know, a young man says, Eller en ung man säger. For 30 years I've been a man. I 30 år har jag varit en man. I look like a man. Jag ser ut som en man. I sound like a man. Jag låter som en man. But I've just decided that really I'm a woman. Men jag har beslutat att jag är en kvinna. And now our, our government pays for them to have all kinds of surgeries. Och nu betalar so that men can be women, så so att de kan operera sig som män, kvinnor och kvinnor Do you do this? Gör ni det här? Yeah. Have we gone crazy? Yes. Well, we believe in God, man of God. Answer, yes. Yes. Well, Isaiah five says the whole head is sick. Så so Jesaja 1.5 säger att hela huvudet är sjukt. This is what happens when a society doesn't have God's thoughts. Det är detta som händer när ett samhälle inte har Guds tankar. But we have God's thoughts. Men vi har Guds tankar. So, well, how's it go? It says, My thoughts are not your thoughts, nor my, are your ways my ways, says the Lord. Um, Eh, just det. eh, så mycket... Ja, just det. Eh, mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. For as the heavens are higher than the earth, Nej, så mycket som himlen är högre än so jorden, my ways are higher than your ways. så mycket är mina vägar högre än era vägar. And I love this. Och jag älskar detta. God says, my thoughts are higher than your thoughts. Och mina tankar är högre än <laughs> era tankar. See, the, the natural thoughts of man can gravitate to the dust. Se, de naturliga tankarna hos människan, de graviterar till stoftet. And, and Christians can think like, like, like unsaved people. En kristen kan tänka som en ofrälst människa. I've met a lot of children of God who think just like atheist, jag har like the world. mött många kristna som tänker likadant som ateister. But we are to have thoughts that are much, much higher. High thoughts. Men vi ska ha tankar som är så mycket högre. Eternal thoughts. Eviga tankar. Powerful thoughts. Eh, kraftfulla tankar. And we can through the word of God. Och vi kan genom Guds ord. Because God's thoughts, God's word gives us God's thoughts. Därför att Guds ord ger oss Guds tankar. And we're not thinking with confusion. Vi tänker inte med förvirring. And negatively. Eller negativt. But we have thoughts that are powerful and positive. Vi har tankar som är kraftfulla och positiva. Jesus said in John 8, 31 and 32. Uh, Jesus sa i Johannes um, uh, uh, 8, 31 och 32. He said, if you continue in my word, then you will be my disciples. Om and ni, the truth will set you free. Om ni fortsätter i mitt ord så kommer eh, sanningen att sätta er fria och ni kommer att vara mina lärjungar. So it's so important. Så det är så viktigt. That you and I know. Som du och jag vet. What is written. Vad står det skrivet? let's say you have a bad day spiritually. Uh, låt oss säga att ni har en dålig dag. Now, I know this never happens to you. Och jag vet att det har naturligtvis aldrig hänt er. Någonsin. Because you are very spiritual Christians in Sweden. Därför att ni är väldigt andliga kristna i Sverige. Back in London, some of my people have sometimes a bad day. Men i London så några av församlingarna, de kan ha en dålig dag ibland. <laughs> And the devil gives you a little thought. Och djävulen ger oss en liten tanke. You call yourself a Christian. Aha, du kallar dig själv en kristen. Christians don't do that. Nej, men kristna beter sig I don't så. think you're really a Christian at all. Jag tror inte att du är en kristen överhuvudtaget. Or if you are a Christian, probably it's finished. Och um, om du verkligen nu är en kristen så tror jag att det är faktiskt över nu. God is finished with you. Ah, Gud är klar med dig. What are you gonna say? Vad ska jag säga? Why? I, I, I do my best. I, I mean, I, I am not. I mean, I've had good days. Ja, jag har ju vissa bra dagar också. I've done better in the past. Jag har gjort lite bättre förr i tiden. Um, det har gått bättre. I mean, I know people worse than me. Jag vet människor som är värre än mig. I hope God still loves me. Jag hoppas att Gud fortfarande älskar mig. Does he still love me? Älskar han mig fortfarande? I'm not sure. Nej, inte säker. I mean, after, after today, probably not. Uh, efter idag förmodligen inte. What are you going to say? Vad ska jag säga? How about 2 Corinthians 5.14? Vad står det i Andra Korinthierbrevet 5.14? If any man is in Christ, om någon är i Kristus, he is a new creation. Han är en ny skapelse. Old things have passed away. Eh, det gamla har eh, försvunnit. And all och allt har blivit nytt. How about Romans 8.1? Uh, there is now no condemnation for those in Christ Jesus. Det är nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus. My favorite word in that verse is the word now. Det är, mitt favoritord i den versen är ordet nu. I mean, I'm sure we all believe there's no condemnation for us in heaven. Jag tror att vi alla tror att eh, det finns ingen fördömelse för oss som Eh, den dagen vi är i himlen. But this is not heaven yet, is it? Men detta är inte ännu himlen. I mean, Stockholm seems very nice. Stockholm ser väldigt trevligt ut. But it's not heaven. Men det är inte himlen. Is there condemnation for us now? Finns det fördömelse för oss nu? Devil would like to condemn you. Uh, djävulen skulle vilja säga det. The world would like to condemn you. Världen skulle vilja fördöma Sometimes oss. our old heart would condemn us. Ibland vill vårt gamla hjärta fördöma oss. But I must know It is written in Romans 8:1, there is now, right now, no condemnation for those in Christ Jesus. Men i Romarbrevet 8:1 står det att det finns inte nu någon fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Now I love those other that other group of three words. Jag älskar den här andra gruppen med tre ord. It is finished. Det är uh, fullbordat. I won't shout again. Jag ska inte skrika en gång till. It is finished. Det är fullbordat. Now you are nice and calm. Se, nu är jag lugn igen. It is finished. Det är fullbordat. But a lot, what, but what is finished? Men vad är det som är fullbordat? I once wrote down a few things that are finished. Jag skrev ner en gång några saker som är fullbordade. How do I know these things are finished? Hur vet jag att de här sakerna är fullbordade? Oh, I feel they're finished. Eh, nej, jag känner att de är fullbordade. God gave us emotion. Gud gav oss känslor. God gave us emotions. Gud gav oss känslor. And in their right place they're fine, very fine. Och på rätt ställe så är de But okay. you cannot live by your emotions. You Men cannot depend on them. Du kan inte leva av dina eh, känslor. Du kan inte vara beroende av dem. Many things are finished. Det är många saker som är fullbokade God's economy. I, i, i Guds eh, ekonomi. But you can't know it by the circumstances of your life. Men du kan inte se det genom livets omständigheter. You can only know that it is finished with many things because God says so, because it is written. Du kan bara veta att det är fullbordat på grund av att Gud säger så. Han säger det står skrivet. So let's consider a few to finish the message. Så bara som avslutning på predikan ska vi titta på några av de här. I wrote down 12. Jag skrev ner 12 stycken. But there are many more. Men det finns många, många, många fler. And you can think of more. Och ni kan säkert tänka upp flera. Okay, let's think of some. Our salvation. Våran frälsning är en. Some Christians think that we're working on our salvation uh, our whole life, and if we don't do well, we lose it. Eh, en del tror att vi arbetar på vår frälsning hela livet och om vi inte gör bra ifrån oss så förlorar vi den. Terrible teaching. Hemsk undervisning. Horrible. Hemsk sådan. It is an insult on the finished work of Jesus Christ. Det är en, en, en förolämpning på deras, uh, Guds fullbordade verk. The Son of God shouted, It is finished. Uh, Guds son ropade, det är fullbordat. And some teachers say you have to finish the work in your life. Och en del lärare säger du måste avsluta verket i ditt liv. This is a very serious teaching. Det är en väldigt allvarlig undervisning. Because what it is saying is actually really the Lord Jesus Christ really didn't finish the work at all. You have to finish. Men vad man säger är att Jesus Kristus egentligen inte fullbordade verket utan du måste fullborda det. I am so thankful this morning. Jag är så tacksam denna morgon. I am so thankful. Jag är så tacksam. The work is finished. Att, uh, My salvation is finished. Min frälsning är fullbordad. We are saved by grace through faith. It is the gift of God so that nobody can Frälsta av nåd genom tro, det är en Guds gåva som ingen ska kunna skryta. Finished. My salvation is finished. Min frälsning är fullbordad. I am saved. Jag är frälst. My salvation is finished. Min frälsning är fullbordad. Now I don't know that because I, I always I feel saved. Jag känner inte det bara för att jag har en känsla av det. How do you feel slave? Hur känner man sig? Wake up in the morning. Man vaknar. Oh, I feel saved. Åh, oh, jag känner mig så frälst idag. Actually, if you saw me in London in the morning, I, I don't feel very saved usually. Du skulle sett wow. mig viss morgon i London så skulle jag... What I mean is, du skulle inte känt mig until I go into my bathroom and throw cold water on my face. Men om jag går in eh, i badrummet och äh, tvättar mig med kallt vatten. And that's the very first thing I do. Det är det första jag gör. Then I have a strong cup of tea. Så en, en, en riktigt stark kopp te. Peter understands that. Peter förstår det här helt och hållet. And after about 30 minutes I start to feel normal. Och sen efter ungefär en halvtimme så börjar jag känna mig normal. So uh, I, I probably don't feel saved. Så uh, jag känner mig inte särskilt <laughs> frälst But I am saved. Men jag är frälst. How do I know? Hur vet jag? It is finished. But how do I know it's finished? Hur vet jag att det är fullbordat? There's one reason I know it's finished. Det finns en anledning till varför. Because it is written. Därför att det står skrivet. I told you a verse. Jag berättade versen. There are other ones. Det finns andra okay, också. My regeneration min pånyttfödelse. That just means I'm born again. Och det betyder bara att jag är född på nytt. For example, 1 Peter 1:23. I första Petrus 1:23 till exempel. How do I know I'm born again? Hur vet jag att jag är född på nytt? Oh, I feel very close to God today. Jo, därför att jag känner mig väldigt nära I Gud. and God was so real to me. Och jag bad och jag kände mig, Gud var så verklig för mig. if you have that, it's beautiful. Om du har den typen av upplevelse, underbart. me Men det händer mig ibland. Especially when I'm worshiping God. Speciellt när jag tillber Gud. Oh, by the way, I love the worship this morning. Och jag kan bara säga att jag älskade That was the first time I've heard the children of God's worshiping in Swedish. Det var första gången jag hört Guds barn tillbe på svenska. And I didn't understand it. Och jag förstod det inte. But I loved it. jag älskade det. It's a strange thing. It's a very strange thing. Det är en väldigt konstig grej. I could not understand the Swedish words, of jag, course. Jag kunde naturligtvis inte förstå de svenska orden. But it was causing my spirit to so worship God. Men i min ande så tillbad jag Gud. Isn't that strange? Är det inte konstigt? No, it's not strange. Nej, det är inte konstigt. Because my spirit loves to worship. Därför att min ande älskar att tillbe. I knew it was just, it was just helping me, it was causing me to worship. Och um, det hjälpte mig att tillbe. So, But I, I cannot depend on that. Men jag kan inte vara beroende av How do I know I'm born again? Hur kan jag veta att jag är född på nytt? Det står skrivet. There was a time in my life when I believed on the Lord Jesus. Det fanns en tid i mitt liv när jag trodde på Herren Jesus. 1967. 1976. Teenager. Ehm, jag var en tonåring. And I have never doubted since that day, not one time. Ehm, och jag har aldrig tvivlat på det. 67. Jag har aldrig tvivlat på det sedan dess. Oh, I failed lots of times. Och jag har fallit många, många gånger. I've, I've been hit with many doubts. Och jag har också jag har slagit mig många gånger eh, tankar av otro. But thank God. Men tacka Gud. It doesn't depend on me. Det beror inte på It's Not about me. Det handlar inte om mig. Det handlar om honom. It's not how good I am as a Christian. Det handlar inte om hur god jag är som kristen. It's how perfect is the Lord Jesus Christ. Det handlar om hur fullkomlig Herren Jesus Kristus är. Know what I do? Ni vet vad jag gör? It's what the Lord Jesus did perfectly. Det, det, det vad han gjorde fullkomligt. How about my redemption? Eh, hur är det med min friköpelse? I was, how, how do I know I'm redeemed? Hur vet jag att jag är friköpt? The Bible says my redemption is finished. It is finished. Uh, Bibeln säger att min, min friköpelse är fullbordad. My redemption is finished. Min friköpelse är fullbordad. It is finished. Det är fullbordad. How do I know? Hur vet jag? Can anyone guess? Kan någon gissa? By now you know the answer. Nu vet ni svaret. It is Skriv. We are not redeemed with corruptible things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ. 1 Peter 1.18. I Första Petrus 1, 18 och 19 står det att vi är inte friköpta med guld, silver och ädla stenar, utan eh, av hans oh, egna blod. For the precious blood of Jesus. Tack för det dyrbara blodet. Halleluja. Halleluja. Halleluja. How about our reconciliation? Hur är det med vår, eh, vår, vår förlikning This med honom? Means I have been totally reconciled to God. Eh, det betyder att jag har blivit fullständigt förlikad med Gud. A sinful man has been reconciled en eh, syndig man har blivit förlikad med Gud inför en helig, fullkomlig Gud. Isn't that wonderful? Är det inte fantastiskt? How do I know? Hur vet jag? I bet you know. Jag vet att ni vet. it, det är written. Full Second Corinthians 5.20. I Andra Korinthierbrevet 5.20. And it's finished. Uh, det är fullbordat. Oh, I like this one. This is, this is, I love this one. Och den här älskar jag. How do I know I'm using Bible words? How do I know that I'm justified? Hur vet jag att jag är rättfärdig förklarad? Uh, if you took Bible school uh, survey of doctrine, it would be a whole evening, justification. Om Beautiful. ni tog bibelskolan så skulle det här vara en hel kväll vi bara talade om rättfärdighet. Yeah, you have a very well taught church here. Och ni är säkert ett väldigt eh, välundervisad kyrka. Här. So I'm sure you understand the doctrine of justification. Så jag är säker på att ni förstår läran om rättfärdig förklarande. It is a, it is a, it is a term from a, a law court. Det är en eh, term som kommer från, ehm, eh, från eh, en, en, eh, domstol. It's incredible. Eh, det är otroligt. I mean, let's say for example Mark um, uh, does a serious crime in London. Uh, låt oss säga att Mark begår ett allvarligt brott. A very serious crime. Väldigt allvarligt brott. He parks his car on a red line. Han parkerar eh, <laughs> susbilen på en eh, förbjuden åker. You're, not, you're never allowed to stop your car on a red line on the road. Uh, man får aldrig stanna bilen där det finns en sån här rött So the traffic can continue. so this is very serious. Så det är väldigt allvarligt. People have gone to the Tower of London for 30 years for this. Så so, människor har hamnat i fängelse i 30 år för det här. No, it's not true. It's not true. So he goes to the court. man hamnar i, i domstolen. And the judge looks at him. Och domaren ser på dig. And Mark is very nervous. Mark är naturligtvis Because he doesn't want to go to the Tower of London. Men han vill inte gå till uh, det här eh, tornet där i London. Um, so, do you know about the Tower of London? Tower. The Tower of London. Oh, Tower. Tower of London. Sorry, Tower. Okay. What, were you, what was he saying? What was he so, saying? Nu ska vi översätta det. Ja. <laughs> what was he saying? Tower. Tower, of London. Tower okay. of London. There's a castle in London. Oh, okay. We used to execute people there and take their heads from there. Man brukade hugga huvudet av folk där och, och... Very bad English habit. liksom, väldigt, väldigt hemska saker hände där. Put your head there. Tower. We used to have kings that did that to their wives. a lot. Så kungarna brukade göra det med sina fruar också. We English can be very, oh, very um, nasty. Terrible. <laughs> Um, no, oh, I know, I remember. And the judge looks at Mark. So, domaren ser på Mark. Now listen, if, if the judge said I've had a good day. Eh, och eh, domaren säger då att eh, ja, jag har en bra dag idag. I had a nice breakfast. Fin frukost. The sun is shining. Solen skiner. The birds are singing. Fåglarna kvittrar. Life is good. Livet är gott. I'm gonna forgive you. Jag ska förlåta dig. Go away. Gå härifrån. He would walk from the court forgiven han skulle gå från eh, domstolsrummet där för the serious crime of parking in the wrong place. För att det här allvarliga brottet att han har parkerat på fel ställe. We take parking very serious in London. Och i London tar vi parker, felparkering oh. väldigt allvarligt. But no, wouldn't he feel amazing? Men eh, skulle han inte känna sig väldigt... I, I was eh, guilty. Eh, helt otrolig. Jag är ju egentligen skyldig. I've been forgiven by the judge. Men jag har blivit förlåten av domaren. Now, there's a doctrine of forgiveness. Det finns en lära om förlåtelse. For us. För oss. Hey, it's not, it's not one of my points. Amazing. Det är inte en av mina punkter. I didn't have that one. Jag hade inte förlåtelse där. Okay. But it's a beautiful doctrine. Men det är en underbar uh, lära. I am totally forgiven. Jag är helt och hållet förlåten. I know because it is written. Jag vet därför att det är Hebrews their sins I will remember no more. Uh, våra synder ska han inte komma ihåg längre. How do I know I'm forgiven? Hur vet jag att jag är förlåten? It is written. Det står skrivet. So if Mark leaves the court forgiven, that's amazing. Så so Mark kan gå från eh, domstolen förlåt, eh, förlåten. And I can understand that. Och jag kan förstå that God forgives me. Att Gud förlåter mig. Because of the finished work of Christ. På grund av Jesu Kristi fullbordade That he paid my debt. Eh, But justification, I, in 50 years, I cannot understand it. Men eh, jag har varit eh, rättfärdig förklarad i 50 år, men jag kan fortfarande inte förstå det. It in Bible school. Jag har undervisat i bibelskolan. But I don't understand what I'm teaching. Men jag förstår inte själv vad jag undervisar. Pretty bad teachers. I don't understand what I'm teaching. Ingen bra lärare som inte vet vad so han säger. So after teaching it, Men jag måste All my students are like me, they don't understand it either. Alla mina elever som har hört mig, de förstår det inte heller. But we like it. Men vi gillar det. See, justification means this. Now, Rättfärdigförklaring that betyder baby has great concentration, amazing. Ja. Very good. And I'm going to close very soon, right? Yeah. Mark stands before the judge, So. Mark står framför domaren. For this crime of parking badly. För att ha gjort den här hemska felparkeringen. And the judge says, I will now give my verdict. Och uh, domaren säger, nu ska min dom falla. Mark is... Mark skakar. Innocent. Och han säger, du är oskyldig. And Mark thinks. Och Mark tänker, Strange. Vad konstigt då. I know I parked on those red lines. Men jag vet ju att jag parkerade på den <laughs> röda saw, I linjen. know I did. Jag vet att jag gjorde The det. judge says innocent, Men domaren säger oskyldig. go, bye. Gå, hej då. Innocent. Oskyldig. Totally innocent of all charges. Helt oskyldig. Inga No guilt. Ingen skuld. So he walks from the court like, Så nu går han liksom från domstolen. amazing. Så otroligt. Listen. Oh, really? This is the doctrine of justification. God says my child is innocent. Uh, Gud säger mitt barn justified. är Bible says we're justified by faith and by the, uh, by the blood of Jesus. Vi är rättfärdigförklarade genom tro genom hans blod. How do I know? I feel justified. Jag känner mig rättfärdig Which means innocent of all charges. Vilket betyder att jag är fri från alla anklagelser. How do I know? Hur vet jag? I, bet, I think you know the answer. Ni vet säkert svaret. It Det is. Är written. Romans 5.1. Romarbrevet 5.1. Okay, very quickly. How about adoption? Väldigt snabbt här. Adoption. I'm adopted as a child of God. Jag är adopterad You sang that beautiful worship song, did, didn't you? Ni sjöng den här underbara sången här, gjorde ni inte det? No, we are now... It was 1 John 3.1 you were singing. Uh, eh, 1 Johannes 3.1. yeah, how, how, you know, about the amazing love of God that we are now His children. It does not yet appear what we shall be, but when we see Him, we be like Him. Att vi är nu hans eh, barn och att vi, vi ska se honom och vi kommer att bli lika honom. How do I know I'm a child of God? Hur vet jag att jag är ett Guds barn? It is written. Det står skrivet. It is written. Det är skrivet. Uh, Romans 8.15. Romarbrevet eh, 8.15. The Bible says, I am complete in Christ. Jag är fullkomlig i honom. Complete. Fullkomlig i honom. That's alltså, incredible. Vad otroligt. Who feels complete? Vem känner sig fullkomlig? How do I know? Hur vet jag? It is written. Det står skrivet. Colossians 2.20. I Kolosserbrevet We are complete in Christ. Uh, vi är eh, fullkomliga i honom. Now this is one of my all time favorites. Och det här är en av mina gamla favoriter. Do you know, the, do you know we can say that we are perfect? Ni vet att vi kan säga att vi är fullkomliga. Perfekta. I know we're not perfect in our experience. vet att vi inte är perfekta i vår erfarenhet. But because of the perfect finished work of Christ, Men på grund av det perfekta fullbordade verket av Kristus we are perfect. så är vi perfekta. Oh, no, no, no, that sounds too good. Nej, det låter för bra. I agree with you. Jag håller med dig. It sounds too good to be true. Det låter för bra för att I can sant. never believe it. Jag kan aldrig tro det. I can never believe that. Jag kan aldrig tro det. Unless it's written. Om det inte står skrivet. But hallelujah. Men halleluja. It is written. Det står skrivet. Hebrews 10:14. I Hebreerbrevet 10:14. All those who have been sanctified. Alla de som har blivit That helgade. means God has called you to himself. Det betyder att Gud har kallat dig till sig själv. It says with a past tense. Det står we have been perfected forever. Det står i dåtid att de har blivit fullkomnade eh, för evigt. That's why Anyone that teaches you can lose your salvation needs to go learn the Bible. Det är därför som alla som säger att du kan förlora din frälsning, de behöver gå tillbaks och lära sig sin bibel. Are you, a, are you a Christian this morning? The Bible says you've been perfected forever. It doesn't say you're going to be perfected in heaven. It says with a past tense you have been perfected forever. Dåtid att du har blivit fullkomnad. In, in your position in Christ. But how do I know? Hur vet jag It det? is written in Hebrews 10:14. Det står skrivet i Hebreerbrevet 10.14. The Bible says I'm accepted. Bibeln säger att jag är accepterad. How do I know? Hur vet jag? It is written. Det står skrivet. Ephesians 1:6. Uh, eh, Efesierbrevet 1:6. So my acceptance is finished. Så min, uh, mitt accepterande är uh, fullbordat. Okay, I'm gonna I'm gonna only mention one more. I, have got a few here, but I'll mention one more. Jag, nämner bara en till. This one is almost beyond belief. Den här är nästan bortom vårt förstånd. God always had a plan that he would have a beautiful church that would be glorified. Gud har alltid haft en plan om en underbar kyrka som ska bli förhärligad. Or to say another way, that the Son of God Christ would have a beautiful bride that would be as glorified as him. Så vi kan säga det på ett annat sätt, att, att Guds son skulle ha en brud som skulle bli förhärligad på samma sätt som honom. En förhärligad brud. That will reign with him for eternity. Som kommer att regera med honom för all evighet. En underbar. Glorious. Härlig. Well, we're obviously not glorified yet? Ja, vi är ju inte förhärligade ännu, det är uppenbart. I mean, I'm not glorified yet. I wouldn't be wearing this if I was glorified. Om jag skulle vara förhärligad så skulle jag inte ha de här. I, see, I don't see much without these. Jag ser inte mycket utan dem. So we're obviously not glorified yet, right? Så vi är uppenbarligen inte förhärligade ännu. Yes, we are. Jo, vi är det. We are glorified in the mind of God. Vi är det i Guds sinne. I can't understand this one. Jag kan inte förstå den här. How do I know I'm glad? Hur vet jag att jag är förhärligad? I think you know. Jag tror ni vet. It is written. Det är fullbordat. In the Bible that cannot lie. Det I en bibel som inte kan ljuga. Romans 8.30 is incredible. Romarbrevet 8.30 är otroligt. Those whom he foreknew. De som han eh, kände eh, innan. He has justified. De har han rättfärdigförklara. He says past tense. Men då, past tense. He dåtid. has glorified us. har gjort det. I mean, if the Bible said in heaven we will be glorified, we can understand that. Om Gud säger att i himmelen så kommer vi bli förhärligade, det kan vi förstå. But it is written. Men det står skrivet. Past tense. Dåtid. We are glorified. Vi är förhärligade. It's finished. Det är fullbordat. It's finished. Det är fullbordat. How do I know? Hur vet jag? It is written. Det står skrivet. So let me close with this sentence. Så låt mig bara avsluta med den här meningen. If I confess what is written, om jag bekänner det som står skrivet, about what is finished, eh, det som är fullbordat, I will experience, så kommer jag att erfara, finished work victory in my life. Så kommer jag ha en, en, en seger baserad på det fullbordade verket i mitt liv. I confess my feelings. Om jag bekänner mina känslor I will not så kommer jag inte att erfara eh, seger. If I confess my circumstances, Om jag bekänner mina omständigheter I will not experience. så kommer jag inte att erfara But if I confess Men om jag bekänner what is finished, det som är fullbordat, because God has finished därför att Gud har fullbordat det, because it is written, därför att det står skrivet, I've got something powerful in my life. Då har jag någonting väldigt kraftfullt. Devil will have a difficult job to condemn me. Och djävulen har ett riktigt svårt jobb. Very hard to discourage me. Väldigt svårt att, If I know att göra mig missnöjd. What is finished. Om jag vet vad som är fullbordat. Because it is written. På grund av att det står And I have that in my heart. Och jag har det i mitt hjärta. And I confess it with my mouth. Och jag bekänner det med min mun. Amen. Amen. God bless you. You are beautiful. Gud välsigne er underbara människor. Det har varit så fint att vara här. Amen.